É mais uma do DJ RB, papai. Ô, oh, papai, tá do meu sonho. É muita melodia, filho. Fica por Os brasileiros acreditam em tudo. Você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer. <laughs> Uns me chamam de AU, outros de capela, mas não é meu nome. Vim mudando de nome no automático de RG. Vamos mudo de país pra mostrar pra gringa que aqui o couro come Daqui a pouco me aguarda, é final do ano e eu que vou descer Aluguei a casa mais cara com o campo de golfe pra ficar patrone E se eu fizer o convite as buquê rosa vão querer descer ah! e de onde vem o dinheiro, só que pergunta a culpa no microfone Trombeta da Gucci, polo da Lala Eu indo na hostelância, Marvel Relaxa que o Santa vai patrocinar sacadas não tava. da good, polo, tá lá, lá. Tô indo na ordem, lá tomar PM. Relaxa que o Santa vai patrocinar. nota sacadas não tava. tem que aturar. Os brasileiros acreditam em tudo. Você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer. <laughs> Uns me chamam de AU, outros de capela, mas não é meu nome. Vim mudando de nome no automático de RG. Novo mudo de país, vai mostrar pra gringa que aqui o couro come. com me aguarda, é final do ano e eu que vou descer. Aluguei a casa mais cara com o campo de golfe pra ficar patrone. E se eu fizer o convite, as buquê rosa vão querer descer. E de onde vem o dinheiro, só que pergunta culpa no microfone. Trombeta da Gucci, polo da Lala. Eu indo na hostelância, uma Ela já que o Santa vai patrocinar. Vou sacar das notas, vai. Trombeta é, é. da Gucci, polo da Lala. Indo na house, delante da PM Relaxa que o Santa vai patrocinar sacadas não tem vaga, vaga